Осъдиха условно председателя на ТЕЛК, Габрово за искане и получаване на подкуп, той се призна за виновен по обвинението и след намаляване на предвиденото наказание получи присъда от две години затвор с 4 годишен изпитателен срок. Доктор Цанко Дончев бе обвинен, че като председател на ТЕЛ към областната болница в Габрово. В периода май-ноември 2022 година е поискал и получил подкуп в размер на 3500 лева от над 10 души. Заим издаде експертни решения за определяне на степен на трайно намалена работоспособност. За престъплението окръжният съд в Габрово определи за подсъдимия наказание от две години лишаване от свобода с 4 годишен изпитателен срок и го лиши от правото да бъде председател или член на ТЕЛК или НЕЛК за период от 3 години. Освен това, бившият председател на трудово-експертната лекарска комисия в Габрово трябва да плати 4000 лева глоба в полза на държавата и да върне сумата от взетите подкупи. Решението може да бъде обжалвано пред апелативния съд в Велико Търново.